olsa, qısa da olsa, bu hizbçi nədir? Təbliğ cəmaatı nədir? Təbliğ cəmaatı, təbliq cəmaatı elə özədir, yəni bu özədə hizb, hizb biraz geniş anlamdır. Qısa da olsa, yəni hə, hizb geniş anlamdır. Yəni hizb konkret belə bir e, məzhəbin adı deyil. Hizb sözü hizb əhsəb, partiya deməkdir. Dəstə deməkdir. Təbliğ cəmaatı o hizblərdən, partiyalardan, dəstlərdən birinin adı suflərdir. Yəni, onların e, işləri, güzləri budur ki, e, biz yəni dəvətlə məşğuluq və özlərinə yəni müasir zamanda yeni bir dəvət üsulu qururlar, yığılırlar, çıxırlar ölkələrdə. Hə, Necə ki, məsələn, o Fətullah Güləncilər olar, hizmət zamanı. Onların da işi üzə olur ki, orada burada məktəblər tiksin, mədrəsələr də bu məktəblər dünyəvi cəhətdən. Bu gözəl şeydir. Bu əslində hər hansı bir yerdə bir məktəb açmaqla, xəstəxana açmaqla yaxşı şeydir. Amma bunu sən nə üçün bir dənə e, hizmət, dini ad altında edirsən? Edə bilərsən bunu. Bir dənə cəmiyyət uzaqbaşı açarsan, hə, cəmiyyət. Amma sən bunu din adı altında edirsən. Bir elə ki, məzhəb, bir hizb, bir təriqət adı altında niyə edirsən? Və sonra da ora xüsusi, yəni imkanlı adamları cəlbləməyə, zəkatları cəlbləməyə və bunun arxasında başqa şeylər durur, daha da kirdir. Aydındır. Ondan söhbət gedirsə ki, e, bu əməllərdir. O bizim əməl öz özlüyündə normal əməldir. Amma ona geyindirilən dondan söhbət gedir. Hizb geniş anlayışda, yəni ki, təfriqəsilik, çünki cəmaatdan ayrılır, cəmaatçılıq anlayışından çıxır, o hizbçidir. Aydındır. Məsələn, hətta adi bir misal deyim. Ola bilər o özünə hizbçi deməsin. Nəyə dəvət? Hə, hətta, hətta, hətta fikir verir. Nəyə? Hizb sələfi minhəcindən nədə seçilir olar mənhəcdə? Deyirəm, cəmatçılıq anlayışı yoxdur onlarda. Məsələn, e, sələfi bir məzhəbdir, təriqətdir. Yox. Yox. Kim ki Quran və sünnəni sələfi fəhmində anlayırsa, o sələfidir. Hətta özünə sələfidir məsələ. Hətta özünə sələfidir məsələ. Yəni o qədər alimlər olub ki, çünki bu sələfi ləfsi, ləfs olaraq Şeyhülislam İbn Teymiyyə rəhməhullahdan sonra işlənir. Və ondan qabaq o qədər alimlər olub ki, onlar deməyiblər mən sələfiyyəm. Niyə? Çünki o vaxtı bu kəlməyə ehtiyac olmayıb. Aydındır, bu kəlməyə ehtiyac olmayıb. Məsələn, bu kəlmələr e, sən necədir? Nisbi şeylərdir. Zamana nisbətdə, məkana nisbətdə dəyişən şeylərdir. Məsələn, olub ki, bir vaxt olub Abu Hanifə Şafinin vaxtında, <clears throat> məsələn, İmam Əhmədin vaxtında, onda deməzdilər sələflər. Nə deyərdilər? əhli hədis, hədis əhli. Fikirləsən, o dövrdə, o dövrə nisbətdə bu adla adlanırdılar. Bir də rəhlindən seçilmək. Bir də rəhlindən seçilmək üçün. Niyə hədis əhli? Çünki rəy əhlinin müqabilində, o vaxtda iki məktəb var idi, rəy əhli və hədis əhli. Onların müqabilində seçilsinlər deyənə bu adla adlanmışdılar. Həmçinin, tutaq ki, e, əhlüsünlə, hə, həmçinin əhlüsünlə və cəmaa həmin Taifətül Mansurafiyyə Qatun Məcia, həmçinin sələflər. Ola bilər, e, İbn-i Teymi Rəhməllahdan qabaq nə qədər alimlər olub ki, konkret deməyirlər ki, mən sələfim. Biz deyirik ki, onlar sələfidirlər. Niyə? Çünki onlar doğrudan da sələfin mənhəcində olurlar. Və həmçinin də hizbçilik də belədir. Ola bilər, bir insan heç özünə hizbçi demir, hə? və doğrudan da konkret heç adı da yoxdur ya. Deyim ki, bax, bunun adı Hizbullahdır, Ceyşullahdır, nədirsə, deyək ki, yəni, bu xüsusi bir dəstəli partiyadır. Yox. Biz deyirik ki, ki cəmaatdan ayrılırsa, sələfi cəmaatdan, haqlan cəmaatdan və təhqiqatçılıqla məşğuldursa, bu hizbçilik. Məsələn, elə Azərbaycanda misalını deyək. Tutaq ki, bir insandır, məsələn, Azərbaycanda məruf olan, məğlub olan neçə sələfi cəmaat var? Tutaq ki, bir, bir dənə sələfi cəmaat var da, Abbaqırın cəmatı, çoxun izlətçidir, Abbaqır bağlıdır. Yəni, ən azından cahil belə, hətta bidət rafisi, sufi belə, deyəndə sələfi deyir, hə, Abbaqırın cəmatını deyirsən. Yəni, bizdə məlum olan budur. Və sonra görürsən ki, bu cəmatdan bu cəmaatdan bir apaq cəmaatdan bölünənlərə nə deyilir? Bu cəmaatdan məsələn bir dəstə ayrıldı. Hər hansı bir fikrinə ayrıldı cürbəcür bəhanələr ola bilər, cürbəcür fikirlər ola bilər. Bu önəmli deyil. Çünki mən bu cəmaatın içində ola ola, bu səhvdə ola ola ola kimsə xütasını bəyan edə bilərəm. Yəni, məsələn, tutaq ki, bu qardaş bu cəmaatın içərisində axsaqqaldırsa, hə, mən bunda bəzi xətalar görürəmsə, mənim bunun xətalarını bəyan etməyim üçün mütləq cəmaatdan ayrılmağım şərtdir. Şərt deyil. Mən bu cəmatın içərisində olub, bu səhvdə olurlar, bu qardaşımı hiss edərəm, bax, mən rədd edərəm, bax, bu səhvdə olaram, bu səhvdən ayrılaram. Amma mən neyinirəm? Cəmaatdan ayrılıram, cürbəcür bəhanələrlə, fikirlər, o önəmli deyil. Və təbii ki, mən artıq başıma yığılan olacaq. Mütləq yığılan olacaq. Bu artıq hizbçilikdir. Və bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm bu hədisin hökmünə girir. Allah Rasul buyurur ki, kim cəmaatdan bir qarış ayrılsa, o İslam boyunbağını öz boynundan çıxarmışdır. Və bu hədisə etməkdir. Hədisə yəni ki, kim cəmaatdan bir qarış ayrılsa, səniddən səniddir. Və hətta o halı ilə ölsə, cahiliyə ölüsü kimi ölmüş olar. Yəni, əgər baxın, bu hədisin hökmünə girmirsə, subhanallah, onda bu hədisin mənası nədir? Yəni, cəmaatdan ayrılmaq nədir? Bilməyəni də olmur. Meçiddə səninlə bir yerdədir. Səninlə cəmat namazı qılır. Səninlə bir səhvdə yandır. Amma bəzi tələbələrə, bəzi canlı, 4, 5, 6 tələbəyində belə, xüsusi tələbələrə, 3-4-ünü çıxmaq, məşhur tələbələrə dil uzadır. bir uzadır tamli, mücəzədə tamli və bir uzadır nəyi var da. Bu Azərbaycanlı deyirəm də, bu Azərbaycanlı. Amma cəmaatla ya. Bari vahiddə bir yerdədir sənin ərazində. Yox, bu, bu, bu uşu Azərbaycanda e, belə deyim də, yaranmış. Bu arada özü hizbçilikdir, necə hizbçilikdir və Azərbaycanda təzə bir şey yaranıb. Yəni, e, sən deyirsən, ha, 5-6 məlmə tələbəsi, belə demə. Sən denən ki, bəzi mövzularda danışan 5-6 məlmə. Çünki, yəni, belə deyir, məsələn, belə deyək, e, deyirəm ki, məsələn, bu ona sual versən ki, bu Mədinə tələbəsini nə görürsən? Deyir murciyə. Deyirəm, o bilsin nə görürsən? Deyir, ona heç nə bilmirəm. Eyni əqidədədir ya. Fəqət bu niyə murciyə qoyur? Bu o mövzuda çox danışır deyənə. Eyni əqidədir. Və ona görə 5-6 Mədinə tələbəsini deyir ki, çünki üstü olanlar onlardır və ya müəyyən mövzularda ən çox danışanlar və dəvətdə daha qabarıq görünənlər onlardır deyənə. Yoxsa bugün Azərbaycanda məlumdur ki, Mədinə tələbələrinə qarşı e, yəni hissifçilik var, psixologlaşmalar var. Məlum şeydir. Yəni belə deyildi. Bu gün Azərbaycanda elm tələb edənlər, elm tələbələri iki hissəyə bölünür. Belə desək. Bir qismi dəvət barədə düşünür, bir qismi dəvətçilər barədə. Vəssalam. Mən bilən e, hizbçilər, yəni ki, alimlərdən, sələf alimlərdən, alimlərdən uzaqlaşdırılacaq yox. Onların məqsədi yəni alimlərə ulaşdırmaqdır. Yox, yox, elə elə ola bilər ki, insan hizbçidir amma alimlərin adına istifadə edir, içməlidir yəni. Hizbçidir. Bu elm tələbəsini lənətləyirsən necə? Xüsusən də müasir zamanda üzr istəyirəm. Xüsusən müasir zamanda. Nə qədər ərəb dövlətlərində hizblər var ki, dəstələr var ki, böyük alimlərdir. Böyük alimlərdən e, dəlil gətirirlər, dəlil gətirəndə. Aydındır? Məsələn, adi bir misal deyim, çox uzağa getməyim. Məsələn, Misirin özündə özünə sələfi deyən bir dəstə partiya qurdu Hizbun Nur. Yəni, çox qəribədir. Və də özlərini də ad qoydular, Hizbun Nur. Amma sələfi kimi tanınır, özlərini sələfi deyirlər. Və istinad elədikləri yalnız böyük alimlərdir. Yaxşı, mən sələfiyəm. Hara? Partiya, bu ad da qoymusan, rəsmi partiya. Hizbun Nur hara? Necə başa düşürsən bunu? Hər alimin üslubu və elmi dili var axı. Albani hədis üslubunda yazır, hədislərin üslubunda, hətta fiqh kitabı yazsa da, hətta əqidə kitabı yazsa da, hətta o baxdığım kitabı, oxuduğum kitab olmasa belə, tutacam ki, bu Albaninin kitabıdır, tutacam ki, bu İbn Seyminin kitabıdır. Aydındır, hər alimin axı dili var. Və ona görə və bu alimlərin təkbir barədə bu cür məsələlərdə o qəti sözləri ki var, biz bu məsələlərə üç yöndən baxırıq, üç çərçivəli baxırıq Bu üç çərçivəni sən deyə bilərsən, biri deyə bilər ki, bu üç çərçivəni hardan götürmüsən, bunu kim deyib? İndi deyəcəm. Elə həmin Foksan deyib bunu, elə həmin Leheydan deyib bunu, elə həmin Abbad deyib bunu, elə həmin Huneyman, Huneyyan deyib bunu. Bu hamısı da var. Məndə videoları, hətta Şeyh Huneyman bu barədə deməli 20 dəqiqə bu barədə bir fətvası var. Yazır sırf mövzuda ki, mənim dinimi başa düşmürsünüz deyə və 20 dəqiqə videonu danışır. Bu inşallah tərcümə olmasa, inşallah niyyətiniz var. Təzə, təzə bir şeydir. İndi onunla sizə danışacağam, sizə təəccüb duyacaq. Niyə, niyə görə Huneyman? Çünki Huneyman hətta mütəşəbbih şiddətli olmada Xoğuzandan da betərdir. O dərəcədə ki, əxi, demək olar Huneymanın ətrafında özü də bilmədən təkfirçilər doludur. Özü də bilmədən. Bu, sonra kimi? Sən bəlkə o da iyi anlayırsan. Nəysə, Hətta Şeyh Fovzanın da bu başına gəlib. Belə bir aksiya orada danışacam, konkret öz səsi ilə bağlı. Yəni, biz axı alimlərin bu sözlərinə belə baxırıq. Birincisi, üç dəfə burada məsələ var. Alimlər axı bu cür danışanda üç dənə şey yadda saxlır. Birincisi, onların bu danışığı, bu dedikləri şeylər ümumi hökmlərdir. Bu ümumi hökmlərdir. Yəni, bu, axı, bu elmin qaydası deyil, vallahi axı. Mənim yazığım gəlib o insanlar kimi başa düşmür alimlər danışır. Məsələn, biri rolik düzəldib, e, YouTube-da qoyub Şeyh Muhammed Sadir Aslan deyir, danışıq xütbədə Şeyh Muhammed Misirdə də tanıyırıq. Sən iki dəqiqəlik roliklə Aslanı bizə tanıtdı, adamın gülməli gəlir axı. Orada da Şeyh Aslan qışqırır ki, kim lə iləhə illallah deyir, belə bilir ki, onun mənasını bilmirsə, onun tələb etdiklərinə əməl etmirsə, tələb etdiklərinə əməl etmirsə, namaz qılsa da, oruç tutsa da, zəkat versə də, həcc etsə də ona fayda verməyəcək. Buyurmuş sözdür. Haqdır, əvvəlindən sonunacan haqdır. Amma sən indi bu sözü götürüb şəxslərə tətbiq edəndə, onda da zəhmət çək, rastlanın mənhəcindən tut. O ki, sən öz mənhəcindən tutmuşsan, rastlanın mənhəcindən atmışsan. Rastlanın sözünü götürüb ümum sözünü öz mənhəci üzərində tətbiq edir. Qoduş, iki dəqiqəlik rolikdir. Sən bunu rastlana göstərsən, Desən ki, şey, şəhərin altından belə bir şey yayıb var, oğlumu gülərlər. Yəni, birinci məsələ nədir? Axı, alimlər danışanda, danışanda həmişə ümumi danışlar. Niyə? Bu qaydadır, qardaş. Bu qaydadır, axı, bu elmin dilidir. Yəni, e, mən nəyə demək istəyirəm, üzr istəyirəm ki, yəni, bu e, alimlər də bilir ki, bunların sözlərindən istifadə olunur. Aha. Yəni, bunlar bunu deməlidirlər, yəni yoxsa deməyə də bilərlər. Yox, indi mən onu deyirəm də sənə o alimlərin yanında yetişənlər bunları bilirlər. Bəs problem nədir bizdə axı? Bax, niyə görə mədəniyyət tələbələrində problem yaranmır? Universitet qutarıb. Akademik elm. Amma hə, bu da problem. Axı, bəs mən nəyə deyirəm biyaqları ki, qardaş deyir, yəni 15-ci cild misal deyir, o əvvəlki 14 cilddə buna aid şeylər var. Şərt deyil aid olan şey olsun. Səni formalaşdırır. Puxtalaşırsan. Puxtalaşırsansə, Axı bu qaydadır qardaş. Bunu yaşayasan biləsən gərək. Bunlar bunu yaşamayıblar deyən axı. Sən bunu nə qədər desən də çatmayacaq ona. Düzü ki, sən nə danışırsan? Mən kitabda görmüşəm ki, qatıq qaradır. Bu kitabda görmüşəm ki, qatıq qaradır. Buna elə gəlir. Amma praktikada görmür. Başa düşdün axı? Yəni, bu da axı məsələ. Hətta adi bir misal da Şeyh Fovzana. Biri sual verir, dəstə deyil. Qıraqdakı Şeyh Fovzana heç kəs birbaşa dəstə sual verə bilmir. Qıraqda sual verir, hesab istəyir, deyir ki, elə bil ki, bu körfəz ölkələrindən, bu Əlcəzair və sair bu ölkələrin rəhbərləri orada da bilirsiniz, demokratik ölkədir. Hətta Əlcəzairinin adı hətta dem ə, xalq demokratik Əlcəzair adı da belə demokratik, o ayaq yanı yoxdur. Şəriət qanunları da tətbiq olunmur orada qətiyyən. Yəni ki, bizim kimi ölkə belə deyil. Hakimlər burada, prezident bizim kimidir. Kişi Fokusana sual verilər, kişi bizdə uje gənclər çıxdı. O ölkələrin prezidentlərini təşkil edirlər. Təyin ki, prezident adı təyinlə bir nəfər də on nəfər də iki günlə təşkil edəsən. Təşkil edirlər. Şeyxə də deyirlər ki, şeyx özü də sizin kitabı Tohidə yazdığınız şərhə, sizin kitablara şey deyirlər, e, istinad edirlər. Şeyx gülür və təəccüblənir. Deyir, doğrudan deyir, onlar mənim kitablarımı istinad edirlər. Deyir, vallahi hər şey Quran. Sonra şeyh orada danışır o məsələdə, sonra şeyh nə deyir? Deyir, məgər onlar bilmirlər ki, mənim dediyim sözdə, yox, onlar məgər bilmirlər ki, mənim, mənim bu dediyim sözlər ümumi sözlərdir. Bax ha, səsi yazılır, şeyh olsan sual verib təsirlənir və deyir, deyir şeyh, yəni burada ümumi hökmlə xüsusi hökm arasında fərq var. Şeyh, əlbəttə ki, fərq var, fərq var. Nə görə onlar bunu bilmirlər? İndi gəl sən bunu ona başa sal. Yəni mən sən, e, bundan indi əcaibin laf sənə deyərəm. Deməli, bir 5-6 il bundan qabaq, bəlkə də çox, 7-8 il bundan qabaq, Küveytdən bəzi elm tələbələri, özü güclü elm tələbələr gəlirlər Şeyh Abdullah ibn Eyvanın yanına. Şeyh Üleymana sırf məsələlərdə təkfir, hakimiyyə, əl-övrü bilcəhil, qəbir ətrafında tavaf, heykəlin qabağında qiyan, baş əylə, o Allahdan qeyrisini dua edən bir imamın arxasından namaz, muamil məsələsi, xafi, vahir və s. Bütün məsələlər sual verirlər. Şeyx da cavab verir, da elə cavab ki, elə dil qalmayıb ki, tərcümə olunması təkfirçilərdə. Yəni şəxsən özüm dördədimdə görmüşüm, ingilis dili, rus dili, Azərbaycan dili. Nə demir? Hə. Bu da təkfirçilərin əlində bayraq da şeyhin sözü. Bu da şeyhin bu yaxınlarda qulağına çatır. O dediyim şey. Fətva yazı şeyhin. Yazın da. Yox, yox, Abdullah ibn Eyman. Hə, bu da Eyman yazı. Yox, yox, bu Eyman. Bu da Eyman, hə, Rəşid Rəhməllah. Bu Eyman, hafizə Allah neçə səhifəli fətva yazır, həmin fətvanı tutub özü oxuyur. Deyir, mən, Abdullah Quneyman deyirəm, videodur, məndə var. Deyir ki, neçə il bundan qabaqda iyi deyir, hicri neçənci ildə Küveytdən bəzi gənclər gəldilər mənim yağdan, mənə bu da suallar dedi, filan filan suallar, suallar verdilər. Və mən də onların deyir suallarına ümumi cavablar verdim. Və getdilər bu xəbis gənclər, belə də deyir. Orada elə şeylər deyir ki, və biz gənclər deyir, getdilər. Mənim deyir, verdiyim bu ümumi cavabları gedir, şəxslər tətbiq edirlər. Və deyir, sözü gözəlir, deyir, vallahi deyir, bu deyir, xavarizlərin və təkfirçi mənhəcində olan insanların və fəsad əhlinin mənhəcidir. Və mən bu mənhəcdən Allah'a soruram. Bunu Huneyman deyir. Sonra bax, orada Şeyh Huneyman e, hakimə bütün məsələyə təfsilatına girir təfsilat edir. Onu tərcümə edəcəksən. Yox, danışma. Sən yoxsan, danışma. Tərcümə edəcəksən onu inşallah sən. Bilmirəm, bilməli bir qardaşı. İnşallah olmalıdır, yəni bu vacibdir. Sonra gedir təfsilatına, sonra deyir ki, bax dönün mənim bu təfsilatlı sözlərimə. Hətta müamilə məsələsində belə deyir ki, yəni müsəlman kimi müamilə edilməlidir və s. hər şey qeyd edir. Sözün canı, hətta xafi məsələlərdə belə, zahir məsələlərdə belə, dəxli yoxdur, cahiliyə gətirir, üzr olmasına. Sözün canı nələrdir? Şeyh Süleymanın əvvəlki fətvasını onlar yayanlar. Biz onlara deyəndə ki, bu şeyhin ilmi sözündə bizə bir deyə bəs fırlatma. Gördün mü? Şeyhində özü bilir. Gəlini sən fırlatma. Yəni o şeyhin dilini bil. Yəni mən demək istəyirəm ki, mənə, bu mənə Şeyh Süleymanın çıxıb onu etiraf eləməsinə ehtiyac yoxdur. Mən bilirəm hə, o dilini. O bilir. Yəni biz onu təsvir, onu Bəli, hə, bəli. Hə. Mənə ehtiyac yoxdur. Adam maşusan onun yolunu. Mən zəndə qalır. Mənə ehtiyac yoxdur. Şey olacağam. Yəni məndən söhbət getmir ha. Bildir, bilir onu bilir. Bizə bizə ehtiyac yox idi ki, Şeyx Güneyman çıxsın ona elan. Lakin sənə ehtiyac yoxdur ki, Güneyman. O Şeyx Ozanla bitirə rol. Güzəlliklər o üzü üzü məsələsi. Bu bu bir. Biz bilirik ki, bu bir. Bu bir. Biz bu fətvalara baxın. Birinci hansı yöndən baxırıq? Bu fətvalar İkinci önəmli. O sözlər, əxir, bəzi sözlər var, şeyhlər məsələn danışır, şiddətlə, zəb, məsələn, o, o şeylər əxir, dəvət məqamında deyilmiş sözlərdir. Bunu unutma. Dəvət məqamında deyilmiş sözlər hökm olaraq deyilmir. Məsələn, misal, misal, misal. Şeyh Oğuzan fətvası, saqqalını qırxan elm tələbəsi, Yəni, bir növ qorxutmaq mənası kimi də. Hə, hə dəvət məqamında, hə, hə. islah məqamında, tərbiyə məqamında deyilən söz. O həm də görsən elə heç olmaz. Fikir, fikir. Olmaz başqa şey də axı. Amma demək ki, hökm ki, saqqalından götürən elm tərəfisi belə qaydasından götürən başqa şey. Belə qayda yoxdur qardaş. Hansı kitabda yazılıb bu? Bu tərbiyə məqamında deyilən sözdür. Tənqid kimi. Məsələn, misal. Amma o hocam. Yaxşı sən əziyyət çəkərdin bu fətvanı qoymamışdan qabaq. Niyə belə də İbn Hüseynin bu sözünə qoyursan ki, İbn Hüseyn deyir ki, rahmehullah sözü var, hər gecə qalxıb təhccüd namazı qılmayandan elm tələbəsi çıxmaz. Hələ bu olur da. Hansı kitabda yaxşı hökm olaraq yazılıb ki, elm tələbəsi olmaq üçün hər gecə şirkətdən. Tərbiyə məqamında deyilən söz. Bu iki. Bu üçüncü nədir axı? Üçüncü alim ola bilər söz deyən öz yaşadığı yerin havasına uyğun ab hava. O mütləqdir. Bu fiqhdə hətta artışır. İmam Şafini götür, İmam Şafini götür. Misirdə verilir fətvalar da, bağlarla verilir. Hətta Şafi məsələdə fərqlidir. Deyir ki, Şafi bu məsələdə Şafinin rəyi qadimdə belədir, cədiddə belə, İraqda belədir, Misirdə belə. Məkan, Şafi məsələdə mərufdur. Məkan necə rol oynamışdı onun fətvalarının dəyişməsinə.